Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Օրենքի նախագիծ նվիրված պայստազորայիններին վարժական հավաքների ներգրավման փոփոխությանը։ Արցախյան շարժման սկզբնավորումը եւ փետրվարի 20-ի խորհուրդը ազգային ազատագրական պայքարի ճանապարհին։ Խոջալույի ազատագրման տեղն ու դերը Արցախյան գոյապայքարի տարեգրությունում։ Պրուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Սասունի արծիվը զորավար Անդրանիկի տեղն ու դերը հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարում։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Իրադրությունն Արցախում Փետրվարի 21-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները շփման գծի հյուսիսային եւ արևելյան ուղություններով խախտել են հրադադարը, գիրառելով հրաձիգային զինատեսակներ։ Հայկական կողմում դժուժներ չկան։ Հրադադարի խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Ինչպես հայտնում են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից, ներկայումս իրավիճակը շփման գծում հարաբերականորեն կայուն է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները փետրվարի 21-ի ժամը 20:45-ից Փետրվարի 22-ի ժամը 01:20 ընկած ժամանակահատվածում կրակ են բացել Արցախի հանրապետության Շուշիի, Մարտունու եւ Խարվաչարի շրջաների օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է ասված է հաղորդագրության մեջ։ Շարունակելով տասնամյակներով որթեգրած իրապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը շարունակել է դեկտեմբերի 12-ի առավոտից մեկնարկած Արցախի շրջափակումը։ Բնապահպանական տարաբնույթ պատճառաբանությունների անվան տակ բայց իրականում բոլորիս հասկանալի քաղաքական պատճառներով ավելի քան 2 ամիսի ադրբեջանական կողմը փակե պահում Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը Մերձորի միջանցքը։ Դրանով իսկ հաղթելով հազարավոր քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի, բժշկական պատշաճ օգնության, սնվելու եւ հումանիտար մյուս բոլոր իրավունքները, աղետի առաջկանգնեցնելով երկրամասում բնակվող շուրջ 120.000 ազգաբնակչությանը։ Իդեպ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում փետրվարի 22-ին Հաագայի դատարանը հրապարակեց որոշումը, Ըստ որի Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնարկել իրենով պայմանավորված միջոցները Լաչինի միջանցքով մարդկանց ուբերների անխափան շարժը երկու ուղղությամբ ապահովելու համար։ Դատարանը համարում է, որ սննդամթերքի եւ դեղորայքի պակասը անուղելի հետևանք կարող առաջացնել մարդկանց կյանքի համար։ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախայության նկատմամբ իրականացող շրջափակման քաղաքականությունը, որը նպատակաուղված է երկրամասյա հյատապմանն ու էթնիկ զտումներին, լրիվությամբ համապատասխանում է մասնագիտական գրականության մեջ մատնանշվող պատերազմական այնպիսի գործողությունների հետ, որի վերջնական նպատակը ռազմականին բնորոշ սեփական պատկերացումներին համապատասխան իր արժեվ դրված խնդիրների լուծումն է։ Այսինքն միջազգային իրավունքի համաձայն շրջափակումը եւս պատերազմի ձև է, որի կասեցման ուղղված միջազգային ամենատարբեր կառույցների, պետությունների ու հասարակական քաղաքական գործիչների կոչերը առայսօր շարունակում է անտեսել այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Օրենքի նախագիծ նվիրված պայեստազորայիններին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը փետրվարի 21-ին հրավիրել է նիստ։ Այս մասին տեղեկանում ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերի բաժնից։ Քննարկվել է Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այն ներկայացրել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալ գնդապետ Սերգեյ Արստամյանը։ Նախագծով առաջարկում է պահեստազորայիներին վարժական հավաքների կանչել ըստ անհրաժեշտության, ընդ որում շարքային եւ կրծեր ենթասպայական կազմերի պահեստազորայինները վարժական հավաքների կարող են կանչվել ոչ ավելի քան 3 ամիս 1 տարվա ընթացքում։ Ավակ ենթասպայական եւ սպայական բացառությամբ բարձրագույն սպայական կազմերի պահեստազորայինները կարող են կանչվել ոչ ավելի քան 2 ամիս 1 տարվա ընթացքում։ Նախագծի ընդունմամբ կապահովի Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ու պաշտպանության կազմակերպման եւ իրականացման հետ կապված միջոցառումների լիարժեք կատարումը, ինչպես նաեւ հնարավորություն կընձեռվի հավաքներին ներգրաված քաղաքացիներին զբաղվել նաեւ իրենց առօրյա հոգսերով։ Նախագիծը հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ կներկայացվի խորհրդարանի հերթական նիստին։ Վերացննդի օրը Արցախի հանրապետության պետական տոնացույցում փետրվարի 20-ը նշվում է որպես Արցախյան շարժման սկզբնավորման օր, որի 35-ամյակը լրանում է այս տարի, խորհրդանշելով մեր վերացունուտն ու այն ճանապարհի մեկնակետը, որից պետք է սկիզբ առնեին տասնամյակներ շարունակվող մեր մակարումները, հանուն Արցախայության իր հայրենիքում ապրելու տարական իրավունքների իրացման։ 1988-ի փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհրդի արտահայտ նստաշրջանի ընդունած Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու մասին որոշման վերաբերյալ Ադրբեջանի իշխանությունների արձագանքը ճշացավ։ Այն իրավական գնահատականից բացի բնականաբար արտահայտվեց միջնադարյան բարբարոսությանը բնորոշ հանցագործություններով, հակառակորդի զինված հարձակումներով եւ ջարդերով։ Պատմական որոշումն ընդունելուց ընդամենը 1 օր անց Ստեփանակերտի վրա թուրք բաշի բոզուկների զանգվածային նախադեպ հարձակման թիրախ դարձավ մայրուղու վրա գտնվող Ասկերան շրջենտրոնը։ Հանդիպելով ժողովրդի ուժեղ դիմադրությանն ու ետ չբրտվելով քաղաքի մատույցներից, ազերի իշխանություններն Արցախյան շարժումը գլխատելու եւ իրենց նպատակին հասնելու համար հետագայում պիտի հրեշավոր նոր հանցագործություններ ծրագրեին, կազմակերպելով Սումգայիթի, Բաքվի, Գիրովաբադի, Մինդեչաուրի եւ մյուս բնակավայրերում ապրող հայերի զանգվածային ջարդերը։ 35 տարի առաջ քչերը կպատկերացնեին, որ պատմական, իրավական ու քաղաքական առումով անխոցելի թվացող մեր ձգտումներն ու ազգային իղձերը կարող է լինել այսքան անկալելի ինչպես ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այնպես էլ հատկապես միջազգային հանրության ու աշխարհակարգ որոշող տերությունների եւ կազմակերպությունների համար, եւ որ այդ ճանապարհի ընտրության համար մենք ստիպված կլինենք վճարել մի քանի ծերունների արյան։ Հավաստելով մեր հավատարմությունը 35 տարի առաջ հանրահարչակված գաղափարներին եւ մեր հավաքական խոնարհումը բերելով նորագույն շրջանի հայոց ազգային ազատագրական պայքարի թողոբոհում ամենաթանկին վճարած նվիրյալների հիշատակին Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ Փետրվարի 20-ին հարգանքի տուրք է մատուցվել Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիրում, որին մասնակցել են հանրապետության ռազմաքաղաքական իշխանությունների ներկայացուցիչները։ 35 տարի առաջ համաժողովրդական միասնությամբ հանրարարչակված գաղափարներն ու նպատակները ցավոք մնում են չիրագործված։ Եվ ինչպես 88-ի շարժման մեկնարկին, այնպես էլ այսօր մենք կարիք ունենք համաժողովրդական միասնության ու հատկապես համազգային օրակարգի ձևավորման։ Խոջալույի ազատագրումը Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի տարեգրությունում առանձնահատուկ տեղ ու կարևորություն ունի Խոջալու ներկայիս Իվանյան համայնքի ազատագրման ռազմագործողությունը։ Խոջալուն հարմար ռազմական հենակետեր մի կողմից Ասկերյանը, մյուս կողմից Ստեփանակերտը ակցիանի մեջ առնելու համար։ Հիմնականում մծխեցի թուրքերով բնակեցված այդ վայրում էր գտնվում նորանկախ ԼՂՀ-ն աշխարհի հետ կապող միակ օթանավակայանը, որն ադրբեջանցիների մի քանի ամիս առաջ վեր էին ացել մինչև ատամները զինված հատուկ նշանակության ջոկատների կենտրոնատեղի։ Բաքվի իշխանությունները ամեն ինչ անում էին, որ Խոջալուն հարձակողական զինքի մեծ պահեստ եւ զինվորական անձնակազմ ունենա։ 1991-ի գարնանից ԼՂՀ բնակավայրերը Խոջալուից բարբերաբար ենթարկվել են ադրբեջանական ու մոնականների հարձակումներին եւ Ալազան, Կրիստալ ու Գրադ համազարգային ռեակտիվ կայաններից հրթիռակոծության։ Տեղի բնակչությունը մատնվել էր սովի։ Բնակչության ու սովից փրկելը, բժշկական օգնություն ցույց տալը Միակ օթանավակայանը ապաշրջափակելը եւ Խոջալուի կրակակետերի վնասազերծումը դարձել էր կենսական անհրաժեշտության ուրախնդիր։ Մինչ այդ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի ջանքերով Խոջալու էին տեղափոխվել նրա եւ ոմունականների զինված ստորաբաժանումների մարտիկները, կազմակերպել Ուզբեկստանից բռնագաղթած թուրք մսխեցիների վերաբնակեցում եւ բնակչությունը 1989 թվականի 2135 մարտուց 1991-ին հասցվել էր 6000-ի։ Նշված գրակակետերը ոչնչացնելու համար ԼՂ ռազմական ուժերը որոշեցին առաջին հերթին վերահսկողության տակ առնել օթանավակայանը։ Ռազմական գործողությունները իրականացվել են 1992-ի փետրվարի 25-ից 26-ին։ Խոջալույի ազատագրման եւ օթանավակայանի ապաշրջափակման ռազմական գործողությունը Արկադի Թերթադևոսյանի ընդհանուր հրամանատարությամբ սկսվել է 1992-ի փետրվարի 25-ի ժամը 23:30-ին եւ ավարտվել փետրվարի 26-ի ժամը 4-ին։ Ռազմագործողության արդյունքում ոչ միայն վերացվել է մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վրա կախված ամիջական ներխուժման սպառնալիքը, այլև հնարավոր է դարձել օթանավակայանի ազատագրմամբ ապահովել բնակչության արդեն իսկ օրասական աստիճանի հասած նվազագույն հումանիտար պահանջմունքները։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքներ իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Այս մասին հայտնում են Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահները Մարտակերտում եւ Շուշիում արձանագրել են հրադադարի ռեժիմի 3 խախտում։ Դժվարներ չկան։ Հայտնվում է, որ դեպքի առնչությամբ ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի հետ համատեղ քննություն է անցկացնում։ Նշվում է նաև, որ ռուս խաղապահների հրամանատարությունը շարունակում է բանակցային գործընթացը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի հետ։ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով ավտոմոբիլային տրանսպորտի անխոչնդոտ շարժը վերսկսելու վերաբերյալ։ Բացի այդ, ռուս խաղապահները Հայաստանից հումանիտար բեռով եւս մեկ ավտոշարասյուն են ուղեկցել Լեռնային Ղարաբաղ։ Իսկ Ստեփանակերտում խաղապահները բազմազավակ հաշմանդամ երեխաներ ունեցող ընտանիքներին եւ հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին մթերային փաթեթներ են տրամադրել։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 30 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ քրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Սասունի արձիվը Հայոց պատմության մեջ կան անհատներ եւ թեմաներ, որոնք հավերժական չափում ունեն։ Նման բացառիկ երևույթների թվին է պատկանում Զորավար Անդրանիկը, նրա կյանքը, գործն ու սխրանքը։ Զորավար Անդրանիկի ռազմի դաշտերի բոցերում կերտված հերոսաշունչ կերպարը մեզանում ունի միմյան համազգային եւ համաժողովրդական բնույթ։ Անդրանիկ Թորոսիոզանյանը, ով հայտնի է նաև Անդրանիկ Փաշա ու Զորավար Անդրանիկ անուններով, ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին Արևմտյան Հայաստանի Շապինգարայի սարքաղաքում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Մուշեղյան վարժարանում, որն ավարտելուց 1 տարի անց բանտարկվել է տեղաբնակ հայերին հաբեկող թուր ժանդարմին ծեծելու համար։ Պատանուն հաջողում է փախչել բանտից, ապա անցնել Կոստանդնոպոլիս, այնտեղից էլ Երգիր։ Շուտով Անդրանիկը համալրում է ժողովրդի կողմից սիրված հայդուկ աղբյուրսերով փիջոկատի շարքերը։ Կար ժամանակում դառնալով թուրքական զորքերի դեմ կռվող հայկական մի քանի զորախմբերի հրամանատար։ 1902-ից 1904 թվականներին Անդրանիկի գլխավորությամբ հայկական ջոկատները Սասունում, Տարունում ու Վասպուրականում հաջող մարտեր է մղել թուրքական զորքերի դեմ։ Անդրանիկի մեծ փառք բերեց մշուարակելոց վանքի կռիվը։ Նա իր շուրջը հավաքելով ֆիդայիներին ամրացավ վանքում եւ կրվի դրոշ բարձրացրեց։ Օսմանյան 6000-անոց բանակը չկարողացավ ընկճել ընդամենը 30 ֆիդայիներին, որոնք ձմեռային մի գիշեր ճեղքեցին ճշնամողակն ու հեռացան։ Մասնագետների վկայությամբ Անդրանիկի տաղանդն այն էր, որ ճիշտ եւ ժամանակին էր կողնորոշում տեղանքում։ Հմտորեն արագ տեղաշարժվելով կարողանում էր իր ջոկատը տեղաբաշխել այնպես, որ ճշնամու քանակական գերակայությունը չեզոքանում էր։ Նա անչափ քաջուխի զախել, նաեւ վճռական ու խիստ Շուտով զորավարը մեկնում է եվրոպական երկրներ, տեղի հանրության արեմտահայերի ազգային ազատագրական պայքարին հասու դարձնելու, ինչպես նաև պահանջվող զինամթերք մատակարարելու նպատակով։ 1912 թվականին Անդրանիկը կրկին փայլեց ռազմական հանճարով, այս անգամ սկսված Բալկանյան երկրորդ պատերազմում, երբ Գարեգին Նժդեի հետ հայ կամավորական զորաճոկատ կազմեց ու նետվեց պատերազմի թուրքերի դեմ։ Իր զորաճոկատով Մարիցա գետիա փինջարթելով թուրքական մեծականակ բանակը Նա Բուլղարիայի կառավարության կողմից արժանացավ բարձրագույն պարգևի՝ ոսկե խաչի։ Առաջին աշխարհամարտի առաջին իսկ օրերից Անդրանիկը նետվեց Կովկասյան ճակատ։ Նա գլխավորեց հայկական առաջին կամավորական ջոկատը։ Աչքի ընկավ Բիտլիսի, Մուշի, Վանի մատույցներում ընթացած մարտական գործողություններում։ Բայց այս պատերազմում Անդրանիկին հրճակ բերեց հատկապես Դիլմանի ճակատամարտը։ 1915 թվականի ապրիլին ցաներ դրության մեջ գտնվող ռուսական բանակն այստեղ հաղթանակ տարավ բացառապես Անդրանիկի ջոկատի քաջության եւ հրամանատարի հմտության շնորհիվ։ Գնահատելով Անդրանիկի ծառայությունները, ռուսական գլխավոր շտաբը նրան ներկայացրեց գեներալ-մայորի զինվորական կոչման։ Զորավար Անդրանիկն աչքի ընկել նաև այլ ռազմաճակատներում։ 1918 թվականի մայիսին Անդրանիկի դիվիզիան, որոնցով Կավանի մոտ կասեցնում է Օսմանյան զորքի առաջ խաղացումը դեպի Թիֆլիս, ապա մարտերը շարունակում են Ղարաքիլիսայի ուղությամբ։ Հարկ է նշել, որ զորահրամանատարի դերը խիստ նշանակալից էր նաև Զանգեզուրի պաշտպանական մարտերում։ Զորավարի Կիսատ ու իր հետագա զարգացումներով ողբերգական արշավանքներից մեկն էլ կապված է Արցախի հետ։ Անդրանիկի Գորիսից դեպի Ղարաբաղ արշավանքը սկսվել է 1918 թվականի նոյեմբերի 16-ին Տեղ գյուղից։ Դիմացը հայերի զաբուխի ձորն էր, ավազակաբարո եւ ռազմատենչ քրդական գյուղերով։ Մինչ այդ հայկական ուժերը Բոգդան Մելիքուսինյանի գլխավորությամբ փորձել էին գravel Մարքիզի բարձունքը եւ ճանապարհ բացել դեպի Ղարաբաղ, բայց անօգուտ։ Սակայն Անդրանիկի համար փակ դարպասներ չկային, միայն թե ցանկություն լիներ։ Կոտրելով ճշնամու դիմադրությունը, հայկական զորքերը գրավում են Մարքիզ, Ղզլջան, Սուս եւ մյուս բնակավայրերը։ Անդրանիկին դիմադրելը հեշտ չէր։ Նրա անունը վաղուց էր տնդում այդ զորերում, բայց հաթանակն էլ հեշտությամբ չէր տրվում։ Մարտիրից մեկում զոհվեց զորավարի օկնականներից Ղարաբաղցի Ստեփան Սարգսյանը։ Հաղթարելով ամենադժվարին տեղամասը Զաբուխի ձորը Անդրանիկն արշավանք սկսելուց 2 օր հետո կանգ է առնում Հագարի գետի Աբդալար կամրջի մոտ։ Նրա հետյալները գրավել էին նաև Աբդալար գյուղը։ Ճանապարհը դեպի Շուշի բաց էր։ Ծրագրված էր, որ զորքը Շուշի կմտնի 2 օր հետո, նոյեմբերի 20-ին, բայց հենց Աբդալարի կամրջի մոտ նոյեմբերի 18-ին Շուշիից ընդամենը 40 վերս թերավորության վրա Անդրանիկին է ներկայանում կապավորը եւ նրան հանձնում գեներալ-մայոր Թոմսոնի Անգլիայի անունից ստորագրված հերագիրը, որով պահանջում էր դադարեցնել արշավանքը։ Հաջորդ օրը Ավդալար է հասնում նաև Անտանտի ռազմական միսիան, որի կազմում էին անգլիացի կապիտան Գոլդսմեթը եւ ֆրանսիացի կապիտան Կասֆեդը։ Արշավանքի մասնակից Կորնիձորցի զինվոր Սարգիս Կարապետյանը հիշում է, որ անգլիական դրոշ բարձած կարգը, որով եկել են պատվիրակները, եղել է սպիտակ գույնի։ Սպիտակ էին հագնված նաև պատվիրակները, Անդրանիկի զորավարական վրանում զրույցը տևել է 3-ից 4 ժամ։ Պատվիրակության ասելիքը Թոմսոնի հերագրի պահանջի հաստատումն էր։ Դադարեցնել արշավանքը։ Այլապես դաշնակից երկրները չեն երաշխավորում Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում Սևրի պայմանագրով նախատեսված հայկական հարցի քննարկման հաջողությունը։ Անդրանիկն անկարող էր հաշվի չառնել համայն հայության շահերը։ Շրկի նժարին պատկերացնելով Արցախը, կամարի մտյան Հայաստանը։ Սակայն ցավալին այն էր, որ նույնն էին նամակով պահանջում նաև Շուշիի քաղաքագլուխ Գերասիմ Մելիքշան Ազարյանը եւ նրան միացած Սոկրատ Բեկը, համարելով, որ արշավանքը Ղարաբաղում կխորացնի ազգային հակամարտությունը, որից իբր կարելի է խուսափել։ Այս վերջին պահանջն Անդրանիկին լրիվ թևաթափ արեց։ Զորավարը բանակցություններից հետո անտրամադիր էր, գունատ եւ ջղագրգիր։ Հիշում է նրա կորնիձորցի զինվորը։ Անդրանիկը վերջին անգամ նայելով Ղարաբաղի սեգ, այդքան մոտ եւ այդքան անհասլերներին հրաման է արձակում իդ վերադառնալ Գորիս։ Ավելի ուշ Անտանտի դաշնակիցների վարած քաղաքականության ու Հայաստանի ղեկավարության որոշ ներկայացուցիչների հետ լուրջ հակասություններ ունենալով 1922 թվականին հեռանում է Հայաստանից։ Սակայն Անդրանիկը միշտ ապրել է իր հայրենիքի շնչով, ճանաչել է հայրենիքի ազատագրման համար օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները եւ անգամ կյանքի վերջին տարիներին հայրենիքից հեռու լինելու ժամանակ նա չի դադարել հայրենի երկրի օրով ապրող նվիրական գործիչ լինելուց։ Զորավարը մահացել է 1927 թվականի օգոստոսի 31-ին ԱՄՆ Ֆրեզնո քաղաքում։ 1928 թվականին նրա աճյունը տեղափոխվել է Փարիզ, 2000-ին Հայաստան։ Այժմ զորավարի աճյունը հանգչում է Երևանի Եռաբլուր Պանթեոնում։ Անդրանիկի ռազմավարական գիտելիքները եզակի էին համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության մեջ, քանի որ նա հաջողել է թե որպես հայդուկապետ եւ թե որպես գեներալ։ Անդրանիկը հայոց ազգային արժեքային համակարգում տեղ գտած եւ ինքնության շունչը պայմանավորող պատմական անհատներից մեկն է, Քանի որ հայ ժողովրդի համար բախտորոշ օրերին նրա կատարած ցխնակները տարիներ շարունակ մտածել են երազմային այս իրական դաստիարակության աղբյուր են հանդիսացել, որի շնորհիվ նաև Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում իրենց անունը ոսկե տարերով են գրել մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ։ Անդրանիկի անունով են կոչվում հրապարակներ, փողոցներ, դպրոցներ, Նրա պատվին տեղադրված են արձանների ու շատախտակներ աշխարհի մի շարք երկրներում՝ Հայաստանում, Բուլղարիայում, Ֆրանսիայում եւ Ռումինիայում։ Զորավարին են նվիրված մեծ թվով ժողովրդական ստեղծագործություններ,